bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar. Bismillahirrohmanirrohim. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ۖ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون الله سبحانه وتعالى نور سورة سداء aytingi Muhammad alayhisalom Allohga va rasuliga itoat qilinglar deb ayting deb Alloh taolo buyurdi. Qul ya'ni ayting atiulloha va atiur rasul. Ya'ni Allohga va rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamga itoat qilinglar deb Alloh subhanahu va taolo buyurishlikni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytdi. <clears throat> buyurdi. Xo'p, mana bu itoatdan agar bo'yin tovlanadigan bo'lsa, agar itoat qilinmaydigan bo'lsa Alloh va rasuliga, Alloh subhanahu va taolo mana bu risolatni olib kelgan Muhammad alayhisalomni o'zini zimmasidagi vazifasiga, ya'ni nimaga Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu buyurgan bo'lsa, bu kishi mana bu buyurilgan narsa haqida so'ralishligini va mana bu risolat olib kelingan ummat o'zini yelkasiga yuklangan narsa haqida so'ralishligini xabarini berdi. Va Muhammad alayhisalomga itoat qilishligini Alloh taolo hidoyat topishlik ekanligini ham xabarini berdi. Agar sizlar Muhammad alayhisalomga itoat qiladigan bo'lsanglar, hidoyat topasizlar dedi. Va Muhammad alayhissalomning vazifasi va ma alar rasul illa al balagul mubin Muhammad alayhissalomning vazifasi mana bu risolatni yetkazib qo'yishlik, ya'ni ravshan, ochiq holatda yetkazib qo'yishlik vazifasi bor dedi. Demak, mana bu oyatdagi bir necha foydalarni biz o'zimiz uchun o'rganamiz. Birinchisi, demak, Alloh va Rasuliga itoat qilishimiz farz. Alloh rasuliga itoat qilsakgina najot topamiz. Agar itoat qilmaydigan bo'lsak, Alloh istasin buyun tovlaydigan bo'lsak, har birimiz o'zimizni qilgan qilmishimizga yarasha nima olamiz? Mukofot olamiz yoki jazolanamiz. Va Muhammadur Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashishlikni natijasi faqat tahtadu hidoyat topishlik. To'g'ri yo'lga yo'llanishlik, najot topishlik. va Muhammad alayhisalomning vazifasi demak nima? Mana bu risolatni yetkazib qo'yishlik. Demak biz ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashdik. O'sha kishiga o'xshab hijrat qildik. O'sha kishiga o'xshab jihad qilyapmiz. Demak, mana bu bilan biz hidoyatlangan kishilarmiz. O'zimizni haq yo'lda yurganligimizga shak shubhamiz yo'q. Chunki bu Allohning va Rasulining yo'li. Shuning uchun mana bu yo'ldagi ketayotgan yo'limizdagi basirat albatta bizda bo'lishlik kerakki, demak Alloh subhanahu va taolo bizlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qildi. Bunga asosiy nima? Sabab biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ergashganimiz. Demak, najot yo'li, hidoyat yo'li hayotdagi zulmatlardan nurga chiqishlikni birdan bir yo'li bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashish ekan. Shuning uchun ham biz ham Alloh subhanahu va taoloning tavfiqi bilan, Alloh subhanahu va taoloning fazli bilan o'sha zotga ergashganmiz. Mana bu yo'lda hidoyatlanib yurimiz. Demak, biz endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin mana bu risolatni yetkazishlik vazifasi ham mana endi bizni siz yelkamizga tushgan. Ya'ni u zot vafot topganlardan keyin u kishining yo'lini sahobalar, tobiinlar, taba tobiinlar, salafi solihinlar davom ettirib yetkazgan bo'lsa, demak biz ham ana shu zotni yo'lini davom ettirishimiz kerak. U zotni yo'li bo'lgan islomni butun yer yuziga da'vatini yetkazishlik bu bizning vazifamiz. Qur'oni Karimda eng ko'p qissa Banu Isroil qissasi kelgan ekan. Eng ko'p qissa qilingan. ulamolarning so'zlari bor ekanki, bunga sabab nima edi? Bu Banu Isroil islom ummatiga eng yaqin bo'lgan ummat edi bu. Va bu ummatni bir zamon shunaqangi bir ravnaq topgan zamoni bo'lgan, bir vaqt shunaqangi xor bo'lgan zamoni bo'lgan. Mana buni bu ummat bilish kerak toyinki ana bular qo'ygan xatoga yo'l qo'ymasligi uchun deyish kerak ekan. Ya'ni Banu Isroil bir zamonlar ana shu o'zlariga nozil bo'lgan kitoblarga mahkam amal qilgan vaqtlarida, payg'ambarlarga mahkam itoat qilishgan vaqtida Alloh subhanahu va taolo o'sha zamonda butun olamga ularni nima qilgan, aziz qilgan, oliy qilgan, g'olib qilgan. Lekin har vaqtiki Allohga rasuliga itoat qilishmadi, o'zlariga nozil qilgan kitobga amal qilishmadi, hattoki Fir'aun kabi yer yuzidagi eng katta tog'utni qo'lida avlodlari ham suyildi, hattoki mana bu avlodlarni himoya qila olmay qolishdi. Bunga sabab o'zlarining isyonlari edi. Bunga sabab o'zlaridagi nima? Ana shu itoatsizlik edi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo mana bu Qur'oni Karimda eng ko'p islom ummatiga qissa qilib bergan qissa bu Banu Isroilni hayoti. Banu Isroilni avvaldan oxirgacha bo'lgan payg'ambarlarning hayoti. bu ummatni Banu Isroilni payg'ambarlarga bergan ozori, payg'ambarlarni buyrug'iga itoat qilmaganligi, ularni axloqiy buzuqliklari va buni oqibatda Alloh taolo tomonidan ularga bergan qattiq-qattiq azoblar. Qattiq-qattiq ularga bo'lgan itoblarni albatta biz Qur'ondan o'rganganmiz va mana buni o'rganib biz nima albatta biz bundan ibrat olishligimiz uchun bu nozil bo'lgan. va oxirda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga butun insonlarni dushman qilgan ham mana shu Banu Isroil. Madinada bo'lgan janglarni hammasini tashkilini qilganlar ham shular bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga har taraflama azor berganlar ham shular bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni saflarda turgan kishilarni munofiq qilib tarbiyalagan ham shular. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shaxsiyatlariga, u kishini jamoatlarga qarshi turli turli makru hilalarni qilgan ham shular. Ya'ni mana bu Banu Isroil qissasida islom ummati uchun nima o'tmishidan oladigan ibrat va qiyomat kunigacha ularni dushman bo'lib islomga beradigan ozorlarni biz nima yaxshilab ta'lim olishimiz kerak. Mana bu oyatda ham Alloh taolay aytayaptiki, Allohga rasuliga itoat qilinglar. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qilib ketdi. Endi biz nimaga itoat qilishimiz kerak? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxirgi hajlarda nima dedilar? Allohning kitobiga va uni rasulining sunnatiga mahkam agar yopishadigan bo'lsanglar, nima bo'lmaysizlar, gumroh bo'lib ketmaysizlar. Demak, mana bu qissalarni biz Qur'ondan o'qiymiz, tarjimalarni o'qiymiz, tafsirlarni ustozlar aytib beradi. Bundan biz o'zimizga chiroyli ibrat olishimiz kerak. va ummatga peshvo bo'ladigan, ummatni boshqarayotgan har birimiz mana bu voqealardan o'zimizga bir dars olishimiz kerak. Agar qo'l ostidagilarimizni dinga bo'lgan amaliga beparvo bo'ladigan bo'lsak, suslik qiladigan bo'lsak, bizni ham mana bu bugungi umumiy ummat holatini ko'radigan bo'lsak, Banu Isroildan battar bo'lganmiz, lekin kam bo'lmaganmiz. Battar bo'lganmiz. Banu Isroildagi axloqsizlik hattoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bir hadislari bor ekanki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilgan ekanlarki, <clears throat> sizlar o'zingizdan oldingi o'tgan ummatlarni yo'liga, ularni urf-odatiga, ularni madaniyatiga, ya'ni ularni qiliqlariga shunday ergashasizlarki, qarichmi qarich, ziromi ziro ergashib hattoki ular ichkamarni uyasiga kirib ketsa, orqasidan sizlar ham kirasizlar. degan vaqtida sahobalar hayron bo'lishgan ekan, ya Rasululloh, yahud nasoron orqasidan ergashib ketamizmi? deganda kimni orqasidan bo'ladi degan ekanlar. Bugungi ummatni umumiy ahvoliga agar baho beradigan bo'lsak, birodarlar, mana bu so'zi doim rost bo'lgan so'zi vahiy bo'lgan Muhammad alayhisolatu vasallamning mana bitta mo'jizalari. hattoki ular echkamarni uyasiga kirib ketsa, orqasidan ergashib kirasizlar degan ekanlar. Demak, islom ummatiga Allohning tavfiqi bilan qaysi bir zamonda, qaysi bir makonda peshvo bo'layotgan kishilar juda ham ehtiyot bo'lishlik kerakki, xoh u oilasi bo'lsin, xohu bir qavm bo'lsin, xohu bir guruh bo'lsin, bularni mana bu kitob va sunnatga amal qilishligida shunaqangi hushyor bo'lishlik kerakki, bo'lmasam bular ham mana bu ummatni safini faqat qoraytirib turgan nomi nima? Musulmon, amali musulmon bo'lmagan toifaga aylanib ketadi. Shuning uchun ham birodarlar, bugun mana bu shuroga jamlangan kishilar islom ummatini peshvolari jamlangan. islom ummatining bir toifasini peshvolarimiz biz. Biz mana bu qo'l ostidagilarimizni oqibatdan qo'rqishimiz kerak. Men ko'p aytib berganman. Biz birinchilardan emasmiz hijrat qilib chiqqan, birinchilardan emasmiz jihad qilib chiqqan. Bizdan oldin 100 yil oldin Mavaravun nahridan 2 million muhojir chiqqan ekan. 2 million. Bular yer yuzini hamma yerga titilib ketgan. Avstraliyada ham bor. Amerika'da ham bor, Yaponda ham bor, dunyoning hamma yerida bor. Bugun bu muhojirlardan faqat nom bor. Bulardan nom qolgan, ularning avlodlarini axloqi shunaqangi buzilib ketgan. Bitta misol bir aytib bergan mavvalam, ana shu Makkada bittasi menga o'zi aytib berdi. Germaniyada ana shu 2-jahon urushida go'yoki Hitler safiga o'tib ketgan bittasini uyini qidirib bordim dedi. Adresi bor edi dedi. Ham shaharimiz dedi. Bordim. Borib eshigini qo'ng'irog'ini chaldim, eshigini ochdi bir qiz bola, bir ayol. Yarim yalang'och bir ayol ana shunday bir mina yubkalarni kiyib olgan, shunaqangi boshlari ochiq bir ayol ochdi. Lekin shu shaklidan o'zbekligi bilinib turibdi dedi. Shunda men unga o'zbekcha gapirdim, u menga nemischa gapirdi dedi. Javob berdi, nemischa javob berdi. Keyin men bir bola qilib tushuntirdim, mana shu adresli odam kerak dedi. Ha shu kiring dedi inglizchalab. E, nemischalab kirdim, o'tirdim dedi. Kirib o'tirganimda shunda <clears throat> bir mahal o'sha men istab kelgan kishi keldi. Haligi ayol xizmat qilib yurardi. Bir mahal tashqaridan bir mashina o'zini ovoz signal qildi. Bu haligi ayol keldida men bilan gaplashib o'tirgan bu eski hamshahrimni yuzidan bir o'pib chiqib ketdi Ketish ketganda so'radim, bu kishi kim bo'ladi desam, jiyaningiz bo'ladi, qizim bo'ladi dedi. muhojira hijrat qilgan u tashqarda kim edi u mashinada signal solayotgan ha bu bir nemis yigit qizimizga oshiq bo'lgan shular bir-biri bilan oshna bo'lib yuribdi 2 yildan bos. Yaqinda biz to'yini qilib bermoqchimiz dedi. Shunda haligi birodar aytadi, o'rnimdan qala turib ketganimni bilmadim, bir mush soldim. Aytdimki, shuning uchun chiqqanmiding vatandan. Shuning uchun sen vatanni hamma narsani qo'yib chiqqanmidingki, qizingni bir masihiy bir kofirga qo'shib qo'yishlik uchun agar buning uchun chiqib chiqqan bo'lsang, vatanda shu narsaning imkoni bor edi. Shu Ruslarga qo'shib qo'yarding. Ya'ni bu bitta misol birodarlar. Bu bitta misol. yoki ayni shu Germaniyada eski muhojirlardan bittasi borishgan vafot qilgan oqsoqol kishi dafniga borishsa xatob chiqib bergan ayoli, nemis ayol. Hatto yozilgan ekanki, men bundan bir necha yil oldin xristian dinini qabul qilgandim. Meni janozamga sizlar aralashmanglar. Men xotinimni dinidaman. Xotinim qanaqangi urf-odat bilan meni ko'msa, sizlar aralashmanglar. Hali kishi aytadi, yig'lab-yig'lab qaytib keldi dedi. Birodarlar, bu ummatni 70 yil, 100 yil oldin chiqqan muhojirlarning ahvoli bu. Shuning uchun biz doimiy ravishda o'sha ro'iyligimizni esdan chiqarmaylik. va mana bu qo'l ostidagi kishilarni islomga muvofiq hayot kechirishini ta'minlab beraylik. Faqatgina ular qornini ta'minlab berishlik vazifasi emas, balki ularni islomga muvofiq yurishligi. Yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir rivoyat ekan, hozir Abu Zar shohid bu zaif hadis ham bo'lsa kerak dedi. Mana bu kitobdan men ko'rganim uchun aytamanki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, sizlar odamlarga bir zamon keladiki, ularni faqat g'amlari, qorinlari bo'lib qoladi. Ularni sharaflari faqat matolari bo'lib qoladi. Ularni qiblalari faqat ayollari bo'lib qoladi. Ularni dinlari dirhamlari va dinorlari bo'lib qoladi. Va ular yer yuzidagi eng yomon xalqlardan hisoblanadi. Va ular uchun oxiratda Allohning huzurida biror bir nasiba yo'q degan ekanlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Mana bu ummatning ahvoli shu bugun. G'am g'ussasi faqat qorni. Qorni, sharafi, izzati faqat matosi. Qiblasi ayoli. Shuning uchun biz birodarlar o'zimizni, kimligimizni esdan chiqarmaylik. Bu biz uchun faxr emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarini qiyomat kunidagi bir qancha sifatlarini aytib turayotgan ekanlar. Men Allohning habibiman. Qiyomat kunida hamd nomlik bayroqni men ko'taraman. Uni ostida odam alayhisalomdan tortib hamma u kishining zurriyotlari bo'ladi. Lekin bu faxr emas deb qo'yar ekanlar. Faxrlanishlik uchun aytmayapman degan ekanlar. Biz ham bugungi voqelikda birodarlar ummatni oldiga tushganmiz. Ummatni go'yo peshvosimiz. qo'l ostidagilarimizni Banu Isroil yoki bugungi Banu Isroildan ham yomonroq bo'lib ketgan mana bu ummat nomlik mahluqlarga, yomon xalqlarga aylanib qolishdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Shuning uchun biz Banu Isroil qissalarini bir-bir eshitib turishimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun aytgandilarki, ularning qissasini ishda haraj yo'q, eshitish kerak bu. O'tmishda ular nima qildi? Payg'ambarimizga nima ishlarni qildi bular? Hozir nima qilyapti bular? Nima qilyapti islom qarshisiga bular? Mana buni biz yaxshilab bilib olishimiz kerak. Bizni asosiy birinchi darajali dushmanimiz tanib olishimiz kerak. Hattoki bizni oxirgi jangimiz mana shu Banu Isroil bilan Baytul Maqdisda Falastinda bo'lishligi bashorati bor qiyomatni alomatidan bittasi. Toshlar va daraxtlar tilga gap kirib gapiradi. Yahudiylar shular. Mesih-i kol asteri 70 bin Yahudiler leşkeri. Biz bu düşmanı yakışılıp tanımalışımız gerek. Yakışılıp biz gerek. Şunun için biz mana bu oyatlardan o'zimizga xulosa chiqaraylik. Alloh subhanahu va taolo kelgusi oyatda islom ummatiga bashoratlar beryaptiki, Alloh va'da qildi, sizlardan iymon keltirgan kimsalar va amal solih qilgan kishilarga ulardan oldingi salafi solihlarni yer yuziga xalifa qilib o'rnatganini singanin sizlarni ham yer yuziga xalifa qilishlikni Alloh taolo va'da qildi. Bu Allohning va'dasi bu. Demak, bu xilofatga loyiq bo'lishlik uchun iymon va amali solih shart ekan. Sonmas. Minkum hammaga emas. Sizlardan bir toifaga yoki ma'lum bir kimsalarga Alloh taolo shu haqqi beradi. Iymon va amali solih. Va oldingi o'tgan kishilar avvalgi o'tgan kishi salafi solihinlarga va'da qilingan narsa. Va Alloh taolo mana bu yer yuziga xalifa qilishlik bilan bir qancha ularga ne'matlarni berishlikni va'da qildi. Albatta, ularni Alloh ularga rozi bo'lgan islom dini bilan yer yuziga Alloh taolo nima ularni hokim qilishlik, ularni g'olib qilishlikni va'da qildi. Va ularni dagi bor xof xatarni, qo'rquvni doimiy ravishdagi qo'rquvni Alloh taolo tinchlik, omonlikka aylantirib qo'yishlikni va'da qildi. Va mana bu yer yuziga xalifa bo'lgan solih kishilarni sifatlari meni o'zimgagina ibodat qiladilar, menga biror bir narsani shirk keltirmaydilar dedi. Ya'ni haqiqiy muahhid bo'ladilar. haqiqiy ular Allohni o'zigagina bandalik qilib, Allohga biror bir narsada shirk keltirmaydilar. Alloh taolay aytayaptiki, endi shuncha ne'matlar berilgandan keyin ham mana bu ne'matlarga kufrona ne'mat qilgan kimsalar ana o'shalar fosiqlardir deyapti Alloh taolo. Fosiqlar deyapti. Mana bu 100 yil agar qarasak o'tgan 100 yilni yer yuzini 20 million kvadrat kilometriga islomni agarchi to'la bo'lmasa ham hukm yurg'izib turgan Usmoniy xilofatini 20 million kvadrat kilometr yer yuziga islomni tatbiq qilardi. Hatto mana shu Jaziratul Arabni atrofidan Suez kanaliga kufr kemalari o'ta olmas edi. Chunki bu pok yerlar, bu yerdan kofirlarni kemasini aylanib o'tishga haqqi yo'q derdi. Hatto ana shu oxirgi islomiy xalifa Sultan Abdulhamidni oldiga kelib, yahudiylar jangsiz Falastinni yerini sotib olmoqchi bo'lgan edi. Bermagandi bu yerni. Zaif edi, lekin bor edi. Lekin bunga kufrona ne'mat qilindi. Oqibat nima bo'ldi? Yer yuzidagi fosiq millat, eng zaif, zalil millat musulmonlar bo'lib qoldi. Alloh taolo va'dasiga xilof qilmagandi. Chunki Alloh taolo bergan ne'matga shukr qilganlarni Alloh taolo ne'matini ziyoda qilishini va'da qildi. Kufrona ne'matga qattiq azobni va'da qildi. Vala in shakartum la azidannakum vala in kafartum inna azabi la Hani Hali biz biz, biz shuni achchiq alamini. Islom ummatining holi nima? Makkasi nima, Madinasi nima, Baytul Maqdisi nima? Sharqi nima, g'arbi nima, shimoli nima? Nima ahvol? Ummatda ahvoli nima? Ummatni go'yon suratda peshvosi bo'lganlarni bugungi kunda tutgan o'rni qanaqa? Butun dinlarni, yahudiy, nasroni, islomni birlashtirishimiz kerak deb urinayotganlar shular. Jihodni nomini terror deyotganlar shular. Sabab nima islomiy xilofat yo'q. Sabab nima? ana shu islomni tatbiq qiladigan Alloh taolo bir zamon ummatga bergan ne'mat ketgan qo'ldan. Kufrona ne'mat qilingan. Xo'p, endi bu narsani yana qaytarib olishlik uchun nima qilishimiz kerak? Juda katta qurbonlik qilishimiz kerak. Va biz bu mana bu ne'matlarni qo'lga kiritishlik uchun biz kitob va sunnatni hayotimizga mukammal tatbiq qilishimiz kerak. haligi hadisda kelgan tuman haq, ya'ni tutunlik haq bo'lmasligimiz kerak. O'sha hadisda keladi bir haq bo'ladi tutunlik. Ba'zisi islomga o'xshaydi, ba'zisi o'xshamaydi. Lekin buni ham haq deyiladi. Lekin biz unaqa bo'lib qolmasligimiz kerak. Agar bugungi holatga baho beradigan bo'lsak, ishlar juda ham yaxshi ketyapti. Hamma joyda jang, hamma joyda jihad. Lekin ana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislardagi sabr va shokir bo'lishlik uchun din amallarida yuqoriga, dunyo amallarida quyiga qarashlik bilan biz sabr va shokir bo'lamiz. Shuning uchun biz birodarlar mana bu juda ham buyuk niyatni oldimizga qo'yganmiz islomiy xilofatni qo'lamiz. Lekin bu orzular bilan bo'ladigan narsa emas ekan. Buni tug'ilmasligi uchun bu bolani, bu xilofatni butun kufr, butun kuch-quvvatini sarflagan. Afg'onistonda bo'layotgan, mana bu Pokistonda bo'layotgan jihodga kufrni hammasini yakdil bir fikir bo'lishligini sababi nima birodarlar? Xilofat qurilishligi imkoni topilgan o'zi. Shuning uchun bular shunaqangi muttafiq. Iroqdan Iroq jangiga hammasi yakdil emas edi. Lekin bu jangga hammasi yakdil. Hammasi yakdil. Shu yerdagi toliblarni urug'ini quritamiz deydi. Nimaga? Bu yerda deydi islomiy xilofat qurilishi imkoni bor. Shuning uchun birodarlar, biz orzu qilgan, maqsad qilgan narsani buyukligiga buyuk himmat kerak birodarlar. Buyuk himmat kerak. Ummatni oldiga tushganmiz deyman men doim. Ummat ummatni orqasiga bikini yashayotgan toifalar bor. U o'rin ayollarniki edi, yosh bolalarniki edi. Allohga hamdar bo'lsin. bu salibilarni bu jangida bu jamoat ummatni birinchi safida turgan. Ko'ksini qalqon qilgan. Ummatni yetalagan. yoki zamonaviyroq qilib gapirganda parovoz bo'lgandanki vagon bo'lgan. Mana bu formani saqlab qolish kerak bu jamoat. Balki bundan da yaxshiroq bo'lishi kerak. Shuning uchun biz birodarlar o'zimizni kimligimizni faxrlanishni Ertaga xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Ummatda taqdirda biz bormi, sherikmiz shunga? Mana erta endi Allohning yordami bilan o'zi 70 50 50 kilometr qolgan Islomobodga. 50 kilometr qolgan Islomobodga dushman shuning uchun shunaqa qo'rqyapti. Hatto bitta to'pak bilan urib O'sha komandoz kelyapgan vertolyotini og'anatib yuborgan. 30 ta komandoz o'lgan alhamdulillah. Bu narsa radioga chiqmadi bu. Alhamdulillah har kuni ahvol bor bizga. Ikkita toifa urushyapti u yerda. Bitta Amir Baytullohning toifasi, bitta bizi toifamiz. Muftiy Said kelib xarita xaritada ko'rsatyapti. u yerda nima bo'ldi, bu yerda buni. Bu yerda bizi bolalarimiz bor deydi. Bizi jamoatning bolalari bor deydi. Vaholanki biz ularni otini ham bilmaymiz, birodarlar. u xoin xiyonat qilgan shu gaplardan Alloh taolo inshaalloh yolg'onchi qilmaydi ki yaqin atom bombasi ham qo'lga tushsa kerak. Pokistonni 90 ta atom bombasi bor ekan. Ana shu Ibitabod shu atroflar emas, atom markazi u. Mana o'zimizni birodarlar kimligimizni bir his qilaylik biz. hali bu Qur'ondagi va'da qilingan mukammal tamkin. Mana bu oyatni sababi nuzulda yozibdiki, o'sha Madina kelingan vaqtida ham to bir qancha vaqtgacha faqat qurol bilan o'qlashar ekan sahobalar. Qo'rquv bo'lgan. Hozir ham bizga Alloh taolo bir sakina berib qo'ygan, xolos. Bo'lmasam ko'ryapmiz, ba'zi bir kishilarni ko'rib qolgan, oftobni ko'rmayapti ba'zilar. Ba'zi bir toifalar, ba'zi guruhlar bor, oftobni ko'ra olmaydi. Nega bizda ham xotirjamlik yo'q. Kimlardir sezmayapgandir, lekin biz shuni sezib, ko'rib, bilib turibmizki, qanaqa tashvishlar bor. Lekin mana bu yerdagi la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna albatta albatta biz ularni qo'rquvdan keyin ularni qo'rquv holatdan xotirjamlik, omonlik holatiga biz ularni o'tkazib aylantirib qo'yamiz degan va'da hali to'la to'kis bo'lgan emas. Buning uchun biz islomiy xilofatimiz bo'lish kerak, birodarlar. Agarchi biz bu narsani har vaqt jamoatga aytavermaymiz, lekin bu tashvish bor, bu xatar bor bizga. Hozir Pokiston masalasi Afg'oniston masalasidan birinchi darajaga chiqib qolgan. Afg'oniston ikkinchi darajali bo'lib qoldi kufr uchun. Chunki bunga bir necha sabab bor. Shundan bittasi atom bombasi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi sabab qaboyil. Shuncha bu qaboyilga, shuncha bu kufr ingliz sarflagandiki, buni o'zimniki qilib bo'ldim deb o'ylagan edi. Afg'onistonga buncha sarflamagan kufr. Lekin bu qaboilni shunaqangi sarflagan. Har joyga maktab, har joyga hospital qurib, o'ylagan ekanki, bu o'zimizniki bo'ldi deb. Bu millat turib ketdi. Mana shu Suvatdagi Suvatga zarur yapti. Suvatda o'sha Mavlay Fazlulloh birodarimiz yaqinda xatam yozdik. Xatam yetib boribdi u kishiga. Ko'p salom aytdi, ko'p xursand bo'libdi xatdan. Bu kishini shu nazariy, fikriy shunaqa ish qilganki, birodarlar aytayaptiki, to'rtta naslni ko'rasan sangarda deydi. Opoddasi o'g'li, uni o'g'li nabirasi. To'rtta surishadi deydi. Asosiy snayper bilan asosiy portlatkich moddalardan shunaqa ish oladi ular dedi. Mana yaqinda o'sha muftiy Aminni guruhi 300 kishi bor, bitta postasiga, nimasiga, qalasiga hujum qildi, hammasini g'animat qilib oldi. Ikkita katta o'sha qimmatbaho tosh bor, nimasi bor ekan, koni bor ekan, uni ham g'animat qilib olgan. Bu yerdagi asosiy qo'rquv bu yerda shaxs atrofida jamlanmagan bular. Fikri jamlangan. Va Suvat birodarlar bu yer singani Bunaqangi qurol aslaha ochiq bo'lmagan u yerda. U yer qaboyil hisoblanmaydi u. Ov miltig'i bilan ish boshlangan. Bugun hamma qurol bor. Hamma qurol bor. Mana shu bir muddat o'rtada urushmaslikka go'yoki shariat tatbiq qilishlikka kelishuv bo'lgan u zamonda mingga yaqin bola tirlin qilgan. Hay suvatda mingga yaqin mujohid olgan. qilgan. bo'lgan gapim birodarlar, katta bir inqilob o'zining samarasini berishlikka yaqinlashyapti. Shu samaraga biz o'zimiz tayyorlashimiz kerak. O'sha Qur'oni Karimda doim jannatni va'dasidan oldin gunohlar mag'firat qilinadi degan va'daga ulamolar aytishgan ekanki, chunki odam ziynatlanishdan oldin poklanish kerak, cho'milish kerak, yuvinish kerak, keyin u ziynatlanish kerak. Ya'ni bir ne'matga erishishlik uchun inson gunohlarga tavba qilishimiz kerak, <coughs> o'zimizni isloq qilishimiz kerak va mana shu beriladigan islomiy xilofatga o'zimizni va mana bu ansorlarimizni tayyorlashimiz kerak. Bu juda katta mas'uliyat. Chunki asosiy imtihonlar ertaga shaharga tushganda boshlanadi. Bizi qancha iymonimiz bor? Ansorlarimizning qancha iymoni bor? Qancha taqvoyimiz bor? Islomobod katta shaharda fath bo'lgandan keyin ma'lum bo'ladi. Bunun uchun biz mana shu bir necha inqilobni boshimizdan kechirdik. Tojikiston inqilobi bo'lsin, Checheniston inqilobi bo'lsin, Afg'onistonniki bo'lsin, mana Pokistonning inqilobi bo'lsin. Mana bu inqiloblardan olingan darslarimiz bor, tarbiyalarimiz bor. Mana bu narsa ummatni foydasi uchun xizmat qilish kerak mana tajribalar. Aytama o Said Mufti, Said Mufti amirler. Bu tarafta qarib 300 ta bizim mujohidimiz bor. Shu biz 300 ta mujohidga bitta krasovka biz jo'nata olganmasmiz? Bir dona o'q jo'nata olmaganmiz. Shular o'zini itoatini e'lon qiladi. Doim qancha fidoya amaliyotlar bo'lgan? Qarib 12 ta, 13 ta fidoya amaliyot qilgan shular. Ha? Biz O'zbekiston Islom harakatining mujohidlarimiz. Mufti Said o'zi aytibdi. Hamma majlislarda yoki jumalada xutba qilishdan oldin men aytamanki, men O'zbekiston Islomiy harakatini a'zosiman, shura a'zosiman deb gap boshlayman. Ya'ni nima demoqchiman? Biz mana bu qilyapgan ishlarimizdagi o'zimiz o'rnimizni bilaylik, birodarlar. O'zimiz o'rnimizni bilaylik. Yana aytaman. Biz ummatni yetalaydigan bo'laylik. Hamma sohada, faqat jangda emas. Axloqimiz shunga munosib bo'lsin. muomalamiz shunga munosib bo'lsa, siyosatimiz shunga munosib bo'lsin. Tortaylik ummatni. Tortaylik oldiga. Yo bo'lmasam tirik baliq bo'laylik. O'lik baliq bo'lmaylik. Chunki g'alabalar yaqinlashgan vaqtda insonga ana shunaqangi bir tabiat keladi. Ana shu Konstantina jangida Abu Ayyub al-Ansori ham chiqqan bir jangda bir mujohid butun lashkarga o'zi yakka hujum qildi. Shunda va o'zini o'zi halok qildi. Alloh taolo aytgandi: "Vala la tulqu bi aydikum ila tahluka" degandi. Bu o'zini bu o'zi halokatga tashadi deganda Abu Ayyub al-Ansori aytgan ekanlar: "Voy sizlar oyatni noto'g'ri nima o'rinda ishlatyapsizlar?" Bu oyat biz haqimizdan hozir bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha Tabuk g'azvasida 30 ming lashkar bilan chiqadigan vaqtlarda biz aytdikki, o'sha Makka fathidan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam endi ansorlari ko'payib qoldi. Biz o'sha ancha mollarimiz qurbon bo'ldi. Shular o'rnini bir to'ldirsak, bir muddat biz ham shu bir dunyo ishlarimizga bir vaqt ajratsak degan vaqtdan hozir bo'ldi bu oyatga o'zingizni o'zingizni halol qilmang. Buning uchun hali ish hammasi oldinda hali. Mana o'zimizni shu jamoatni tarixini ko'radigan bo'lsak, shu Tojikistondan baqib o'tgandan bos juda bir katta bir inqiloblarda ishtirok qilganmiz. ummat ikkilanib turgan vaqtda Mas'ud bilan Rabboniy bilan jang qilsa bo'ladimi, bo'lmaydimi deb jamoatlar orqaga o'zini tashlayotgan vaqtda bu jamoat ikkilanmasdan qarshi bu xoinlarga qarshi urushdi, shahid berdi, qurbonlik berdi. Xato avvalda turdi. Xo'p, hamma qocha-qoch qochishlik moda bo'lgan vaqtida alhamdulillah hamma joyda bo'lsa, shimolda bo'lsa, janubda bo'lsin, ko'ksini qalqon qildi bu. Amerika bilan urushi bo'lmaydi. Amerikani iloh darajasiga ko'tarib qo'yadi, urushildi bu. Undan keyin Afg'onistonga birinchi mana shu guruhlar kirdi urushdi. Undan keyin Pokiston bilan urushi bo'lmaydi. Hatto zamirimda yo'q Pokiston bilan urush deganda ham bu jamoat urush. Alhamdulillah Alloh taoloning fazli bilan mana shuncha inqiloblardan o'tib kelibdi bizlar. Mana hozir dushman hujum qilishi mumkin degan narsaga jamoati javobi tayyor alhamdulillah. Ikkilanish yo'q, taraddud yo'q. Tamom, ha, qo'mondonlik ishini qiladi. Falon o'z vazifasini qilsin. Ajabmas. Jaziratul Arabdagi jihodga biz ishtirok qilsak. Chunki bu juda ham qiyin jihodlar birodarlar. Chunki ro'parangizda turgan ham islomni da'vo qiladi. Ro'parangizda turgan ham ozon aytadi. u ham markazlarga yozib qo'ygan iymon, taqvo, jihodi fi sabilillah deb. Bu juda qiyin bu. Lekin Allohga hamd bo'lsin. Allohning fazli bilan mana bu jihatda ham Alloh taolo bizdan ish oldi. Buni faxr uchun aytmayapman. Alloh taolo bizga istiqomatni nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo to o'sha oxirigacha bizdan zurriyotlarimizdan Alloh taolo mana shu diniga ish olsin. Faqat biz aytganmiz, o'zimiz emas, balki zurriyotlarimiz ham shu yo'lda tarbiyalashlik uchun biz bel bog'laganmiz. Avlodlarimiz ham shu niyatda tarbiya qilganmiz. Chunki ummatni izzat hayotini boshlanishini biz ko'rib turibmiz Allohning izni bilan. Lekin bu ko'p qurbonlik kerak ekan. Ajam masalan ummatni o'sha bir baxtlik hayoti yana boshlanib qolsa. Çünkü mana bugün pop Vatikan Baytul Maqdisga kiryapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qigan joyga borib turib yaptı. Baytul Maqdisda su işi bo'lyapti. Boshqa qancha ummat ustidan og'ir kunlar var. Buni ko'tarib tashlash kerak. Yani bundan buyog'iga xosatan jamoatni avvalda hijrat qilgan hamma mas'ul bo'lsin, mas'ul bo'lmasin. Bundan buyog'iga jamoatni ichidagi ummatni ichidagi muammoni hal qilishlikka ham tayyor bo'lishimiz kerak. Muammo tug'diradigan emas. Muammo ko'tarib kerak, muammolarni yechadigan o'rni o'rnida. Sahobalar shunaqa edi, o'sha Rustamga nima dedi? Yuborgan elchi Neç gün vaktim kerak dedi. Ha 3 kun beramiz dedi. Ya sen bularni kattasimi dedi. Yo'q dedi bizda dedi har bir musulmon bir katta podshoni ham o'zini himoyasiga ola oladi dedi. Mana bu islomiy tarbiya edi. Bundan buyog'iga har bir kishi "Men mas'ulman, men mas'ul emasman" degan gapman. Bundan boqqa yuk og'ir birodarlar ko'payadi. Har kim o'zini sangarini mahkamlash kerak. Chunki buncha qurbonlik bergan jamoat shunga araşa himmati baland bo'lish kerak. Toqati, sabri, istiqomati kuchli bo'lish kerak Salga Salga charchab ölmezlik kerak. Salga charchab ölmezlik kerak. Böyle yuk og'ir. Lekin bu yuk egasi kim Alloh subhanahu va taolo. Shuning uchun ham birodarlar mana bu masuliyetimizi isten çıkarmayalım. yo'limiz xatarli, lekin ko'rib kelyapmiz. Agar Alloh bilan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo albatta yordam yordamchilab bo'lmaydi. Lekin har kim o'ziga ishonib topshirilgan sangarni mahkamlasin. O'zini yukini to'la to'kis ko'tarsin. O'zini yukini to'la to'kis ko'tarsin. Chunki ana shu sahobalar sifat shu edi. men aytib berganman ko'p yana aytib beraman. Men shu xalifalarning shu hayotini o'qigan vaqtimda hayron qolamanki, nimaga bular hamma narsaga vaqt topgan, ulgurgan, haqlanib bergan. Kechalar mana xizmat qilgan borib g'arib g'urabolarni kechasi bilan payra qilib chiqqan Madinada. Yetimlarni borib xabarini olgan. Nimaga bunaqa degan savol meni qiynardi. Shuni Ayman Zavohiriga Shayx Usomini muoviniga berdim Kobulda. Biz bir kichkina jamoatchani amirlarimiz. Ular xalifa edi butun yer yuziga. Ular shu shuncha haqlarni ado qilishga vaqt topardi, kuch topardi, quvvat topardi. Biz nimaga topmaymiz deganda u kishi ham aytdiki, men ham shu ko'p o'ylaganman, shunga javob topa olmaganman. Shunda oxir aytdiki, shoyat biz dangasa bo'lsak kerak. O'shaning uchun hammasiga ulgurmaymiz. Lekin qalbim taskin topmadi. Abu Abdurrahmon Kanadi rahimahullohga Kobulda savol berdim. Shayx Ayman Zavohiri shunaqa javob berdi desam, Ayman to'g'ri javob bermabdi dedi. U to'g'ri javob bermabdi dedi. Xalifalarning atrofida turgan kimsalar bilan bizni atrofimizda turgan kimsalar barobar emas dedi. Xalifalarning atrofida turgan kimsalar ular o'zini shu xalifa qanchalik mas'ul bo'lsa Allohning oldida din uchun u shuncha his qilardi. Chunki ular Rasululloh sallam tarbiyalagan. Ya'ni yuk hammaga barobar taqsim bo'lgandi. Hammaga barobar. Agar hammaga 100 kilodan taqsim bo'lgan bo'lsa, xalifaga ham 100 kilo tushgandi. Shuning uchun ezilib qolmasdi ular. Lekin biz u zamondan uzoq yashadik, u zamondan uzoq orqada qoldik. U ne'matlardan mahrum bo'lib qoldik. Ana endi bir jamoatda 100 kishi bo'lsa, 20 tasi jonini jabborga berib ishlaydi, 80 tasi qo'lini cho'lib tegizib qo'yadi. Yo tomosha qilib turadi. Tomosha qilib turadi. Ana endi 100 kishiga bo'linib kerak bo'lgan yuk 20 kishining ustiga taqsim bo'lgandagi u ezilib qoladi u. U kasal bo'lib qoladi. Hukun bir masalani ko'tarishdi. Hop, ilgari bir molada bir ko'tarilgandiki, omillar, mas'ullar, omillar kimdir hadiya olsa bo'ladi, kimda bo'lmaydi degan masala ko'tarilgan vaqtida shu xulosa chiqdiki, jamoatda hozir dunyo ishini qilmasdan maosh olayotgan hamma omil hisoblanar ekan. Hammasi mana shu boshqa mas'ullar qanchalik Allohning oldida so'rasa, uch so'ralar ekan. Shu omillarni o'sha tarixda hamma dunyo ishidan uzib qo'yilgan, faqat ishi din bo'lgan. Lekin qolgan kishilar dunyo ishini qilavergan. Lekin jamoatda hammaga bir xilda yo'sha, hammaga bir xilda muomala. Nima ular ham so'ralar ekan ertaga. Ha bu polonçu mas'ul edi, ben mas'ul emasdim degan qutulib bo'lmas ekan. Shu uchun ularni ham bo'yiga tish kerak, o'y birodar. Sen bilasan, sen kimsan? Agar o'sha payg'ambar sukilayotgan bo'lsa, seni ham paygambarim. Beni emas. Faqat o'sha Qur'on ustiga bavul qilinayotgan bo'lsa, u seni ham Qur'oning, meni ham Qur'onim. O'sha nomisi tajovuz bo'layotgan opa singillar seni ham singling, meni ham singlim. Qanaqaki namoz 5 vaqt namoz farz bo'lsa, bu mas'uliyatlar senga farz. Degan narsani berish kerak qo'l ostidagilarga. U yosh bola demaslik kerak 15 yoshdagi, tamom u endi u yigit, unga bu tushunchani berish kerak. unga bir go'dak muomalasini yig'ishtirish kerak endi. Sen ham mas'ulsan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oxirgi qilgan ishlardan bittasi Usomat ibn Zaydni qo'mondan qilib qo'ydilar Shomga ketayotgan lashkarga. 17 yosh, 18 yosh bola edi shu bola. Amirul Umaro bo'ldi, chunki uni lashkarda Abu Bakr bor edi, Umar bor edi. Katta-katta sahobalar bor edi, Xolidlar bor edi. Shular ustiga amir qilib qo'ydilar. Ba'zi kishilar itiraz bildirişi boshladi bir yosh bana qo'yib qo'yishdi deb. Shunda Rasululloh sallam chiqib vafotlardan oldin xutba qildilar, aytdilar, qattiq tegdilar, buni dadasi ham amirlikka loyiq edi, o'zi ham loyiq dedilar. <coughs> Hozir ba'zida biz sar bir yoshlar bir birodarni mas'ul qilib qo'ysak, yo qo'mondan qilib qo'ysak, ba'zi bir eski mujohidlarga, "He, patsan, yosh bana qo'yib qo'yibdi bu." Bu patsanmaz bu, yosh bolamaz bu. Bu qurbonlik bergan bu. Ko'p mayda bolalar sochiga oq kirgan bu. Ko'p yosh bolalar bor, soch oqadi shu yo'lda. Ya uyan mas'ul, ya shu din uni ham dini u. Nima jamoatni ichida hamma sohada aytamiz, inqilob bo'lish kerak. Qachongacha bu minyor Men doim aytganman, qachongacha minyor kimni jo'natsak bo'ladi? Saqirachi kimni jo'natsak bo'ladi? Bas. Hamma saqirachi bo'lsin. Hamma minyor bo'lsin. Bola irxoti urishib qoldi, kim nasihat qilib qo'ysa bo'ladi? Ha, borsan borib qilib qo'yma va Allohdan qo'rqqin mana. Tamom ikki og'iz gapdi u. Shunga ham bitta domlani topib, u mashina qilib ber, oboru, men gapiring bir qolalloh, qolalloh, qola rasul. hamma sahada indi bundan baqa ko'taringlar yukku. Muhimi bayroqni kurtarışlik hammamiz targarlik ko'raylik. Hammamiz o'zimizni shunga muvofiq tarbiyalaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu qavmlar kelib bizga bir o'rtamizdagi mushkulotni hal qilib berishlikka bir amin kishini bersangiz degan vaqtida sahobalar hammasi shu kishi men bo'ladi deyishgan ekan. Hatto Umar ibn Xattob aytadida, bomdodda o'qidim. Birinchi safda o'tiribman. Rasululloh sallam qidiryaptilar, shu kishini topib beraman deb. Men o'zimga ishora qilyapman, ya Rasululloh, meni jo'nating. Yoki Xaybar kunida nima dedilar? Bu bayroqni Alloh va Rasuli yaxshi ko'rgan kishiga va u ham Alloh va Rasulini yaxshi ko'rgan kishiga beraman. Dedi. Hama sahobalar ertalab kecha dua kucu "Ya Alloh, shu bayrağı biz olaylik shu." <laughs> Birodarlar, yoki o'sha qilichchi berdi beraman dedilar, haqqini kim ado qilsa? Haqqini ado qilaman deng. Hozir, hozir aytayapman-ku, hozir biz har joyga sariya jo'natyapmiz. Tojikistonga sariya beryapmiz. Biz etdigi bundan 3-4 yil oldin birodarlar biz faqat himoya holatda edik. Qayga bikinsaveradi, qayga joy. Hozir Allohga hamd bo'lsin, sekin-sekin biz tashqariga odam beryapmiz. Ertagi hamma ketib qolsa avlodlarni tarbiyalashga o'shaga munosib qilib. Sen yosh bolasan, sen hali bilmaysan, dan gapni yig'ishtiringlar. Tarbiyalansin. Shunga fikr beraylik. Sen qila olasan shu ishni, birodar. Islom olamida kufrni bitta muvaffaqat shuki, islom olamini solih kishilarga shunday fikr berdiki, zaharni. Sizlar hukumat qila olmaysizlar. Sizlar siyosatda epla olmaysizlar. degan narsani qanoat berdi. Hatto islom ummatining ulamolari shunga ishandiki, biz hukumat qila olmaymiz. hukumat qilishlik uchun mana qangi bir dunyo ilmini yaxshi o'qigan fosiq fojir bo'lsa ham, Benazir Butto bo'lsin, Karimov bo'lsin, Malik Abdulloh bo'lsin, mana bugungi Zardoli bo'lsin, shunga nima qiladi? O'kusuf Muhammad gapirdi, aytdi, "Voy, bu Pokiston nima uchun qurilgan? Islom Hindiston kufrida islom quramiz deb ajragandiku bu." Oxiri shunday bo'ldiki dedi, bir hinduni olib kelib turib bosh qozi qilib qo'ydi uni. "Ey Pokiston ulamolari" deydi Subhi Muhammad. Bu deydi, sizlar shu hinduni shogird sizlar? Sik kib turib qozi bo'ldi Pokistonga. Nima qanoat berilgan? Hozir mana Peshawurga katta-katta ulamolar to'plangan, shu taliblarga qanoat berish qurolni topshiriladi. Katta-katta buftiy azamlar. Qur'onni topshiringlar, Pokiston bilan urushmani bu islomiy davlat. Hozirgacha. Hozirgacha. Bu Lol masjiddagi bular ko'rsatdi o'zini. Chunki qanoat berilgan sen qila olmaysan buni. Sen qo'lingdan kelmaydi. Sochi bir bolani jinnisan, jinnisan, jinnisan deyvering. Bir ikki oydagi shu bola jinni bo'ladi shu. Ha jinni ekanman deydi. Yoki o'sha haligi sufi qo'yini yetalab ketdi, oxiri oldirib bo'lganda, ashuni o'tpa o'zida. Taqsir itni yetalab ketgan, tamom itakanda qo'yvergan ekan. Ba'zida biz davlat hukumat qilishlik uchun urush o'tdimiz. Alloh uchun urush o'tdimiz." Ha, hukumat qilish Alloh uchun emas ekan, mana Qur'on aytibdi. Yer yuziga xilofat qilishlik. Men o'shaning uchun aytganman doim. Ha, qurbonlik ham beramiz. Ertaga hukumatni qilishlikdan biz bormiz o'sha yerda. Pokistonda shunaqa bo'lgan ekan. Jangni qilgan musulmonlar, ulamolar qilgan. Oxiri endi hukumat qurishlikda hali munofiqlar chiqqan ekan. Janoh panoh degan. "Ye, sizlar Alloh uchun qildi" degan deylar-ku. Nimaga endi bu hukumatni kechirib bo'lamiz sizlar desa, ulamolar achchiqlanib ketib, Qarochida bir sahroga dorulun qurish kerak ekan. Biz Alloh uchun jihad qilganmiz, biz hukumat uchun qilmagan. Mana o'zigacha davom etdi 60 yildan. Mana bu shuni ta'siri. Shuning uchun musulmonlarga bu qanoati birer qila olasan birodar. Qila sen qila olasan shu ishni. Sen epli olasan. Chunki sen bilan iymon bor. Shuning uchun qo'l ostidagilarimizga hammasiga bu tarbiya bilan qanoat qila olasan shu ish. Mana shu yerda uzun bir o'zimga savol Kaysi Qaysi bir bir Dorul Ulum o'qidikki, bir kun bir jamoat quramiz, Shu hammasini Alloh taolo o'zi ta'lim beryapti. Vattaqulloh va yuallimukumulloh. Allohdan taqvo qiling, Alloh taolo o'zida qasilimiz o'qiganmiz. Sen komandan bo'lasan, sen palonchi shu Alloh taolo shu hijrat madrasasida bizni Hemen biz shuni tan olemiz. Hijratdan oldin hech kim bu narsaga tayyor bo'lmagan. Men chiqsam, muxobarat bo'limini boshqaraman, men çıkılaman ish qilaman demaganmiz biz. shu shu hijrat shu madrasa ekan, shu jihad madrasa ekan. Qanchasini chiqardi, qanchasini shahidlikka tanlab oldi, ana bizga navbat kelibdi. Buni endi beraylik oqamizda. Ey, ey, va o'g'lim, sen qila olasan. Shu ish qila olasan. Bir tuya qarib qolib, egasi ham qarib qolib, rozi rizolik so'rabdi. tuya rozi bo'lsang, men seni ko'p urganman, ko'p ovqat bermaganman, jazolaganman, rozi bo'lib qo'ygin. Aytdi, mayda hammasini kechirdim, lekin bittasini kechirmayman. Nimani kechirmaysan desa, har kuni ertalab shu safarga chiqishdan oldin shu meni eshakni orqasiga bog'larding. Shuni men kechirmayman degan ekan. Shu manda bir tuyani sen eshakni orqasiga bog'lab qo'yarding. Eshakning orqasida yurganman bir umr seni kasopatingdan. Shuning uchun men buni kechirmayman der ekan. Ummatni ham mash eshakning orqasiga bog'landi, ummat yuribdi tuya bo'lib. Bas endi Bu eshaklarni yo'qotish kerak bu. Endi eshak ham benazir butda bo'lsa, rosa kulbilikda 150 million musulmon shuncha million million talibi bor, muftiy azamlari bor, benazir butdan orqasidan ketsa, rosa kulguli tarixda ertaga shu nima bo'larkan bu? Shuning uchun kelinglar birodarlar, o'zimizni ham o'zimizni ham va nima ana shu o'zimiz bilan birga bo'lgan hamsaflarimizni, atrofdagilarimizni shu bayroqni ko'tarishlikka tarbiyalaylik. Bayroq hali to'la ko'tarilgan emas birodarlar. Juda katta qurbonlik kerak birodarlar. Kim o'ylagandi bundan 4 yil oldin? 50 kilometr Islomobodga yaqin joyda buncha katta inqilob bu. Bu Allohning ishi bu birodarlar. O'sha vonalik ansor bismillahjon kelib aytib qoldi. O'sha vonada dedi, shikoyatda derdi, sen ba'zi ba'zida aytarding, yaqinda Islomobodda jihad bo'ladi. Biz shunda ba'zimiz kulardik dedi. va xosatan bizdan xiyonat qilib chiqayotgan ba'zilar mana shu gapimga kulishar ekan, o'zlari o'tirib qolib, qochgan joyimiz yo'q, Qorsoyib jindi bo'lib qopti. Islomobodda jihod qilamiz deydi, deb qo'yishar ekan. Men g'aybni bilgandan gapirmaganman, bu nabaviy tarbiya shunaqa edi. Eng og'ir vaqtda o'zlarini qo'l ostidagilar shunaqangi tarbiyaladilar. Sizlar rum fors sifati qilasizlar. Ala inna nasrallohi qorib Va'dasiga muvofiq tayyorgarlik ko'ringlar. dushman hujum qilarmish degan narsani xabari bor. Lekin Alloh bizge o o'sha iymonni nasip etsin. Hasbunalloh va ni'mal vakil deb iymonimizga iymon qo'shilsin. Va Allohga hamd bo'lsin. Har safar dushman hujum qildi, og'ir bo'ldi, qiyin bo'ldi, lekin undan keyingi natijani biz ko'rdik. Dushmanni Alloh subhanahu va kan shunaqa verdi ki her har hujumdan keyin Alloh şuna kanı surib tashladi. Agar bu safar ham shu niyatda kelgan bo'lsa, Aleysallahu bikafin abdehu. Allah Teala kafi. Ya yuhan nebiyyü hasbukallah ve men ittebaaka minel mu'minin. Ey nebi sizge ve sizge ergeşken mu'minlerge Allah'ın uzu kifaya kılar. Şunu ucumana vaadele hak, şunu yarışı tergerlik kurkuşum. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topa olmaysiz siz o'sha kunlar. bir kun kelar bahor olchilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim Kim bilan haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar